Beraz, bagira lau lautalderen artean, eta zabaltzen ari da, poliki-poliki. Ez dugu ere nahi, eh, ez zaitea soberat artean, baina eh, asiginen baziren endaiako <clears throat> eta bai honako infest taldea, eh, e, zurrodio idiot engine taldea, antifen krig, eta grostik sartu uh, dira zienterpraiz, amartzakil eta monark ere bai.